biz keçən dərsdə, yəni e, küfr, təkfir və onun davabitləri, yəni kitabından, yəni İbrahim Reyli'nin kitabından artıq e, küfr, yəni əhlinin hökm barəsində danışdıq və dedik ki, yəni küfr əhli ümumiyyətlə, yəni iki küfr olur. Yəni küfrün aslı və kufrun tari və dedi ki, əsli küfür, yəni əsli kafir olanlar, olanlar üç qismlər, hansı ki onlar birinci əhli kitab olanlar, ikinci e, şübhəli ki, onların kitabları varsa yoxdur və üçüncü də dedi ki, onlar onların kitabları olmayan bütpərəslər və onlara yəni oxşarlardır və keçən dəstə biz artıq yəni əhli kitab yəni barəsində danışdıq və dedik ki, e, əhli kitabdan elə qism var ki, yəni əhli kitabdan e, və biz o nöqtədə qalmışıq, dedik ki, əhli kitabdan yəni döyüşənlər və əhdlə bağlı olanlar var və bu gün inşallah yəni onlardan danışacağıq. Yəni əhli kitab, yəni əsli kafir olanlar əsli kafir olan istər əhli kitab olsun, istər buddistlər və yaxud da başqaları olsun, onlar yəni iki cürdülər, onlardan döyüşənləri var və onlardan əhdlə, müqavilə ilə, yəni həmən dövlətə yəni, daxil yəni, olanı var. Və hər birində ayrı-ayrında yəni, hökum var. Ən birinci, döyüş əh, ə, e, əhlül kitab hansı ki onlar, yəni döyüşlənlər, yəni döyüş edənlərdir. Onlar e, kafirlərdir hansı ki onlar, yəni öz küfrlərini elan edib və müsəlmanlarla, yəni döyüşürlər. Və bu barədə alimlər ittifaq ediblər ki, onlarınla döyüşmək nədir? Onlarınla döyüşmək, yəni şəriətdəndir. Aydın olan döyüşmək şəriətdəndir. Yalnız vaz ixtilaf ediblər ki, onlara e, də, döyüşməmişdən qabaq, onlara dəvət eləmək vacibdir yoxsa yox. Və bəzi alimlər məsəl üçün e, alimlərdən bəziləri, necə Ömər ibn Abdüləziz kimi onlar o e, döyüşdən qabaq e, dəvəti şərt qoyur. Yəni ki, hansısa bir kafirlə döyüşməmişdən qabaq ona İslamı dəvət eləmək deyil şərtdir və alimlərin çoxu isə o rəydədirlər ki, əgər İslam yayılıbsa, artıq İslam bəllidirsə, onda onlara e, dəvət eləmək ehtiyac yoxdur, ancaq e, onlar ona görə döyüşməmişdən qabaq, yəni dəvət olunmurlar. Yəni iki dənə qoşun toqquşanda artıq müsəlmanlar ona dəvət eləmir, çünki artıq yəni İslam onları yayılıb və onların döyüşü yəni birbaşadır. Əgər onların arasında kimsə tapılsa ki, ona İslam çatmayıb, o zaman onun dəvəti nədir? Ona dəvət eləmək, yəni e, İslamdan qabaq, e, döyüşdən qabaq ona dəvət eləmək, yəni lazım buna da İmam Şafi rəhməhullah rəy buyurub. Və həmçə İmam Malik rəhməhullah buyurur ki, əgər onlar e, İslam torpaqlarına yaxındılarsa, on, yəni onlara İslam çatıbsa, deyir onlara dəvət lazım deyil. Onlara birbaşa döyüşmək lazımdır. Yox, əgər onlar e, torpaqları uzaqdadsa, onlara dəvət eləmək, yəni eləmək lazımdır. Yəni, döyüşən oğullara dəvət eləmək lazımdır. Və həmçində Əhmədin Həmbəl buyurur ki, əgər deyir, e, dəvət həmən torpaqlara çatıbsa, artıq o dövlət e, torpaqlar İslam nədir dəvətən onu bilirlərsə, onlara deyir dəvət eləmə ehtiyac yoxdur, yəni birbaşa onlarla yəni döyüşmək lazımdır. Necə ki buyurur ki, əgər deyir onlar Rumdan və Türkün ə, e, Türkdən sonra gələn torpaqlardırsa, artıq onlara e, döyüş həmişən qabaq yəni dəvət lazımdır. Yəni Rum və necə deyirlər, e, Türk torpaqları da həqiqətən də yəni böyük torpaqlardır və bütün alimlərin yəni bu rəyləri onu göstərir ki, yəni alimlər müsəlmanlar bu barədə az qalmır ittifaq eləsinlər. Nədə ittifaq eləsinlər? O məsələ əgər e, bir qövmə bir hansı kafirlərlə döyüşmək istəyirlərsə, əgər onlara İslam çatıbsa, ona dəvət eləməmək olar. Eləməməsən, birbaşa dava müharibə eləyə bilərsən. Yox, əgər o ə, e, kafirə ə, e, İslam çatmayıbsa, ona dəvət eləmək nədir? Dəvət eləmək lazım, hətta yəni ə, dəvətdən sonra artıq sən onunla yəni döyüş eləyəsən. Əgər ə, döyüşənlər, yəni döyüşən kafirlər, əgər onlar öz dinlərində e, qala biləcək kafirlərdənsə, onlar da yəni e, əhli kitab və əhli kitaba oxşar, yəni şübhəlidir ki, onların kitabı var, o da ki, məcuslərdir. Onlar e, Yahudidir, Nasranədir, məcuslərdir. Bunlarla döyüşən zaman onların yəni İslamı yəni, qəbul eləməkləri yəni, şərt deyil. Əgər onlar İslamı qəbul eləmədən üz döndəsələr və onlar cizyə verməyə razılaşsalar, onlar nədir? Artıq onlar cizyə ilə müsəlmanlar ona kifayətlənməlidir. Aydındır? Yəni cizyə də düz alimlər ixtilaf eləyir onun miqdarında. Çünki e, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında cizyanın miqdarı ayrı idi. Sonra Ömər radiyallahu vaxtında artıq həddini artıq bağlaşmalar getmişdi bizim bugünkü günümüzdəki kimi. Hər şey həddini artıq çox qalxmışdı və Ömər radiyallahu da cizyələri də qaldırdı. Yəni cizyələri də qaldırdı, məclislərin də, əhli kitabın da, yəni cizyə, Yahudi nasranələrinin, yəni cizyələrini yəni qaldırmışdı. Və əgər onlar e, belə e, cizyə verməyə razılaşsalar, onlar öz dinlərində iqrar olaraq qalırlar və onlar ay-bay və yaxud da ildə bir dəfə öz yəni cizyələrini verirlər. Və sadəcə alimlər deyir ki, onlar əgər öz dinlərində qalırsa, onların halları necə olmalıdır? onların kilsələri olmalıdır, yoxsa yox, onlara kilsə tikməyə icazə vermək lazımdır, yoxsa yox. Və çox alimən rəyi ondadır, ittifaqdadır ki, onlara kilsə tikilmir və onlar ibadət edirlərsə öz evlərində edirlər və onların dinlərin dəvət eləmək də nədir? Yəni, qadağan edirlər, aydındır. Yalnız, yalnız əgər nasransə, yahudisi öz dilində qalır və cizyəsini verir, ancaq öz e, ibadət ikahlarına geçsinlər, sinagoglarına getsinlər, kilsələrə getsinlər, orada ibadət eləsinlər, bu olmur və onlara onlara tikməyə də icazə verilmir. Yalnız-yalnız hər öz evində, yəni ibadət eləyir və heç bir də yəni, dəvət eləmirlər. Və döyüş eləyən zaman hansı əməllər icazə verilir? Yəni, kafirlərin döyüş eləyən zaman hansı əməllər icazə verilir? Və burada e, e, Alimlər yəni ittifaq eləyirlər ki, əgər müsəlmanlar kafirlərlə döyüşən zaman onları mühasirədə saxlaya bilərlər onların ruzilərini kəsə bilərlər, onları topla, odla, ə, e, top, ə, e, topa daşa tuta bilərlər, onların bütün, necə deyirlər, quyuların daşla doldura bilərlər, onların sularını kəsə bilərlər. Yəni, hər bir, hər bir yəni, əziyyət, hər bir əməli edə bilərlər, hətta onlar təslim ona görə, hətta onlar yəni məğlub, yəni olana qədər çünki Allah Subhanahu buyurur ki, "Vahsuruhum" onları, yəni mühasirə edin, mühasirədə hər bir şey ona aiddir. Necə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm varid olub ki, peyğəmbər sallallahu Taif cəmaatını, yəni mühasirədə saxladı. Həmçində e, onları, yəni e, yəni Peyğəmbər vaxtında olan, məsəl üçün, e, taxtanın üstünə daşı qoyub top kimi tullayırdılar. Onlarla da onları tullamışdı və həmçində e, onların e, Bəni Nadir kimi, ondan sonra Xeybə kimi onların evlərin, eşiklərin, yəni xurmalıqların da yəni yandırmışlar. Yəni bütün bunlar hamısı həmən əməllərin yəni caiz olduğunu göstərir. Yəni hansı əməllər ki, onların məğlubiyyətinə aparıb çıxaracaqsa, o da yəni hakimin yəni məsləhətin olmalıdır. Hansı əməllər onların məğlubiyyətinə aparıb çıxaracaqsa, onlar həmən əməllər yəni tətbiq olunmalıdır. Əgər deyir, e, hakim zən eləsə ki, yəni zəni üstün olsa ki, yox, biz onları çox hasant, yəni ələ keçirib, məhv eləyə bilərik və onların mülkləri, xurmalıqları, evləri, eşikləri bizə qalacaqsa, var dövlətləri bizə qalacaqsa, onda hakim bu cür əməlləri eləməyə bilər. Əgər ona zənn olsa ki, məsəl üçün, burada qoşunun sayı azdır, qoşun zəifdir, heç bir şeysiz, yəni az bir hücumla yəni bunları məğlub eləmək olar, onda bu əziyyətləri verməmək də olar. Çünki niyə görə? Çünki orada olan bütün qənimətlər axırda yəni müsəlmanlara çıxdırır. Aydındır? Yox. Əgər bilsən ki, onlar həddindən artıq güclüdürlər, yəni çox böyük müqavimət göstərə bilərlər və bu zamancan artıq bütün o əziyyət e, döyüş növlərini, döyüşdə olan bütün hilələri, bütün e, fürsətləri burada yəni tətbiq eləyə bilərsən. Və əgər e, döyüşənlərdən başqa, tam ki, əgər Tutan ki, e, bir kafirlər, müsəlmanlar döyüşürlər və e, döyüşməyən kafirlər var, hansı ki, onlar o kafirlərin o udmağı ilə, qələbəsi ilə, yəni bayram kimi keçirirlərsə, sən onlar döyüşmələrlə baxmayaraq, sən onlarla da, yəni onları da yəni, öldürə bilərsən. Öldürə bilərsən, istər onlar döyüşən olsunlar, istərsə onlar yəni, döyüşən olmasın. Amma bu da Allah subhanı umumi e, ayədən götürülür ki, vaxt olunmuş müşrikləri yəni, öldürün. Və həmçində bəzi alimlər deyir ki, yalnız və yalnız yəni döyüşənlər, yəni öldürülməlidir. Həmçində e, kafirlərlə döyüşən zaman, yəni döyüş kafirlərlə döyüşən zaman, əgər sən onlarla e, torpaqlarını alsan, onda onlarda olan e, korlardır, ondan sonra rahiblərdir, necə ki, e, qocalar da, istər qadınlar, istər kişilər, əgər onlar döyüşən deyillərsə, onlar acizlərsə, insan onları öldürmək olmaz. Yox, əgər onlar baxmayaraq ki, rahibdir, baxmayaraq ki, qocadır, baxmayaraq ki, qadındır, baxmayaraq ki, kördür, əgər onlar rəy sahiblərisə, onlar məsəl üçün e, plan cizanlarsa, məsləhət eləyənlərsə, bunu belə elin, bunu belə elin, bəli, o zaman onlar e, döyüşən əhli sayılırlar və onları da öldürmək nədir? Öldürmək, yəni caizdir. Əgər onlar, yox, əksinə olaraq, əgər onlar döyüşən deyirlərsə, heç bir rəy sahibləri deyirlərsə, onda onları yəni öldürmək olmaz. Və həmçində e, qadınlar, uşaqlar, ondan sonra dəlillər, hansı ki onlar heç bir nədə iştirak eləmirlər, e, zəif insanlardırlar və onların yəni öldürməyinə isə qadağan var. Çünki Peyğəmbər sallallahu də İbn Ömər hədisində buyurub ki, "Ənə Nəbi sallallahu nəhən qatl nisa və sibyan." Peyğəmbər sallallahu qadınlarla uşaqların öldürməsi nədir? Yəni qadağan nədir? Və bu da o kəslərə aiddir ki, əgər onlar döyüşənlər deyillər, yox, əgər qadın döyüşənlərdəndirlərsə, məsəl üçün tam ki, e, e, müsəlmanlara qarşı müqavimət göstərənlər göstərənlərdinsə, onda bəli, onlar da yəni döyüşən, yəni kafirlər kimi, yəni öldürülə bilərlər. Və bəzi İbn Qudamədə rəhmələ buyurur ki, əgər onlar e, döyüşənsə də öldürülürlər, əgər döyüşən deyillərsə onlar tərk olunur və deyir ki, bu barədə biz heç bir ixtilaf, yəni tanımırıq. Yəni bu alimlər bu məsələdə hamısı müttəfiqdirlər ki, əgər uşaq, qadın, dəli, bu cür insanlar, yəni aciz insanlar, əgər döyüşənlərsə öldürürlər, əgər döyüşənlər deyillərsə bunlar, yəni tərk olunurlar. Əgər həmçində alimlər ittifaq eləyiblər ki, e, müsəlmanlar bir torpağı e, əgər zəbt eləsələr, yəni e, zəbt deyil, əgər fəth eləsələr və o zaman o torpaqda olan bütün var, dövlət, qızıl, ondan sonra e, e ələ qənimət kimi keçilmiş döyüşçülərdən, əsir götürmüş döyüşçülərdən və həmçində qənimət kimi götürülmüş qadınlar, uşaqlar, qızıl, gümüş nə varsa evləri, eşikləri, torpaqları hər bir şey yəni müsəlmanlara məxsusdur və müsəlmanlar arasında yəni bölünməlidir. Və həmçində bura onların geyimləri, silahları, paltaları, hər bir şeylər, yəni bunlara aiddir. Və e, döyüşdə ələ keçirilən, yəni döyüş kafirlərin ümumiyyətlə 3 yəni qismdədirlər. Yəni birinci qismlər e, qadınlar, uşaqlar, hansılar ki onların yəni öldürülməyi, yəni qadağandır. Onlar yalnız və yalnız yəni müsəlmanlar üçün qul kimi yəni istifadə oluna bilər və bu da e, o qadınlar, uşaqlar hansılar ki dediyimiz əgər döyüşən deyillərsə. Və bu əsirlər olan, yəni qadınlar, uşaqlar bunlar öldürülmür. Düzdür, bunların e, İbn Qeym Rəhməllah Əhkəmül Əhlü Zim adlanan kitabında yəni, bu geniş təfsilatla verilib, yəni onlar hansı hökmlər tətbiq olunmalıdır. Orada düz hədislər var ki, əgər uşaq körpədirsə, anasından ayrıla bilmirsə, yəni anasına ehtiyacı varsa, tam ki, məsəl üçün 5-6 aylıqsa, 1 yaş, 2 yaş varsa, yəni ana qayğısına ehtiyac varsa, bunları yəni ayırmaq olmaz. Yox, əgər buluğa çatıbsa, artıq anasına ehtiyac yoxsa, bunlar ayrı-ayrılda nə edə bilər? Satıla bilər, aydındır. Həmçinin hakim də bu cür insanları böləndə, yəni e, körpə ilə anasını ayırmır, onu bir nəfərə hə, verir və yaxud da bir nəfərə satır. Əgər yox, ehtiyac yoxsa, ananın uşağa ehtiyacı yoxsa, yəni uşaq anadan istiqnətsə, anasız da olan bilirsə, artıq onlar ayrı-ayrı yəni paylana bilər. Və o, o milk-il yəmin sayılır və qullar sayılır. Həmən insan üçün qul sayılır və o insan e, həmən o qulu işlədə bilər. İstər öz tarlasında pulsuz, parasız işlədə bilər, yalnız yalnız geyimini, libasını verir və yenə də işlədən zaman da onun gücü çatan şeyi, ona gücü çatmayan şeyi ona yükləməməlidir. Aydındır? Məsəl üçün desin ki, ə, sən mənim qulumsan, get günə məsələn 1000 dollar qazan yetirmə. Bunlar hamısı qadağandır. Çünki onun gücü çatmayan şeyi yəni ona yükləmək olmaz. Həmçində o ə, e, qadınlar ki, var hansı ki, artıq sən istər ə, e, döyüşdə hakim E, və yaxud da ki, e, rəhbər sənə verdi onu, o sənin mülkin sayılır və sonla, yəni istədiyin hər bir, yəni cimə elə bilər. Ayda o sənin, yəni e, necə mülkin sayılır. Yox, əgər o ə, e, əgər artıq yəni uşaq qalası olsa və artıq o uşaq doğandan sonra artıq o ə, cari adından çıxır və ummahatil əvlad adını adı, yəni uşaqların anası adını qazanır və bu da sənin ölümünlə o qadın artıq nə olur? Azad olur. Aydındır? Çünki onun özü qul olmağına baxmayaraq onun oğlu nədir? Azadır. Çünki oğlu kimə tabedir? Yəni sənə tabedir. Aydındır? Yəni bu e, biraz dərin məsələdir, amma e, xülasə e, onlar xatırladır ki, yəni bu əhkamlar, yəni o onunla bağlı olan əhkamlardır. Və hətta ki, tutam ki, sən döyüşdə iştirak eləməmisən, tutam ki, sənin dostun iştirak elib və e, sonra isə o qadın məsəl üçün e, öz cariyəsini müəyyən vaxtdan sonra bazarda satır və sən pulun var, gelsən alsan, artıq o kimin cariyəsi olur? artıq sənin cari olunur və o da necə Quranla və sünnən ispat olmuş halda, yəni sənin zövcələrindən başqa əlinizin altı olanlar sizə halal deyənə, hə, bax, bu həmən halallar bax, bunlar aydındır. Yəni sən onunla yəni, cimi eləməyə görə nikah bağlamalı deyilsən, kəbin kəsməli deyilsən, ona mehr verməli deyilsən, o sənin nəyindir? Artıq sənin yəni, mülkün yəni, sayılır. Buna görə də sahabilər də belə e, carilərdən istifadə edəndə çalışarlar ki, onlar yəni uşağa qalmasınlar, çünki onlar ondan istifadə edirlər və artıq ehtiyacları olanda onu nə edirlər? Aparıb yəni bazarda, yəni pul kimi, pul əvəzinə yəni satırdılar. Və ikinci döyüşə ələ keçənlər, e, onlar e, döyüşənlərdir, hansı ki, o döyüşənlər e, əh əhli kitabdandılarsa, yəni Yahudi Nasrani məcusələrdəndirsə, onda imam e, o əgər rəhbər ələ keçən o kişi əsirləri onların üzərində yəni dörd hökm eləyə bilər. Ya onları öldürə bilər, ya onları heç nəsiz yəni bağışlaya bilər, ya onları yəni istifadə eləyə bilər onlardan yəni, təlim eləməklə, məsələn, gətirir öz dövlətinə, onlardan yəni e, əgər savadlıdırlarsa, məsələn, sava e, bilikləri varsa, e, müsəlman e, övladlarını dərsat keçirə bilər, bu cür faydalana bilər və həmçində dördüncü odur ki, onları qul kimi nə edə bilər? qul kimi paylaya bilər, cəmatı qul kimi paylaya bilər, kim necə istəyir, yəni elə də ona rəftar eləsin. Yəni ki, e, işlətsin, e, tarlasında, əkində, zavodunda, fermasında və ya da ki, ehtiyacı olsa aparsın, yəni bazarcasın, artıq onun yəni mülki salih. Və üçüncü isə e, döyüşə ələ keçsənlər isə e, əhli kitab olmayan, yəni kafirlərdir. Yəni e, döyüşdə ələ keçilən dedik, kafirlər neçə qismi var? Yəni üç qism. Birinci qadın və kişilərdir ki, e, qadın və uşaqlardır ki, bunlar yəni öldürmək olmaz, onlar yalnız-yalnız qul kimi paylanıla bilər və ikinci dedik ki, ələ keçirilən kişilər əgər kitab əhlindənsə, onda hakim olan üzərində yəni 4 hökm tətbiq ediblər və üçüncü ələ keçirilən, yəni kafir döyüşlər əgər kitab əhli deyirlərsə, bütpərəslərsə, onda hansı ki onlar cizcə üzərində iqrar olunmurlar. Onda hakim onlar üzərində 3 hökm tətbiq eləyə bilər və onlardan e, biri, yəni onları öldürə bilər və yaxud da onları bağışlaya bilər və yaxud da ki, onlardan yəni, istifadə edə bilər. Yəni onlardan, necə ki, İbn Qudamə e, Muğridə gətirir ki, yəni onlardan qul olmaz. Yəni onlar qul kimi olmaz. Yəni onlar ya ölümdür, ya İslam. Yəni onların necə tətbiq olunmur e, və yaxud da ki onları bağışlaya bilər. Tam ki məsəl üçün e, əsir kimi dəyişə bilər. Məsələn tam ki bu e, müsəlmanlarla e, müsəlmanlardan əsir düşən var və müşriklərdən kafirdən əsir düşən var. Bunu əsir kimi dəyişə bilərlər və hətta ki onlardan yəni istifadə edə bilərlər. Məsəl üçün e, hansısa bir e, savadına bilinə görə onlardan istifadə edə bilər və hətta ki dəyişib düyüş edə bilər. Ancaq onlardan yəni qul olmaz. Onlar yəni qul kimi yəni saxlamaq yəni olmaz. Və bu Əhməddən də e, rivayət gəlib ki, e, onları qul kimi də istifadə eləmək olar və amma çoxun rəyi ondadır ki, İbn Qudamə Muğunda gətirib ki, yəni onlardan ə, e, deyir, yəni qul olmaz. Və inşallah e, bugünkü dərsə bu qədər, çünki sonra da əhli zimmə gəlir. Çünki döyüşənlər var, dedik ki, əhlül hərb var və əhlül zimmə var. Yəni onlar da yəni müqavilə ilə e, daxil olanlar, dövlətə müqavilə ilə daxil olanlar var və onların əhkamları həqiqətən də e, çox uzundur. Yəqin ki, bu, yəni, bu dərsə çatmaz. Ona görə inşallah qalsın gələn dərsə və düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.